Հայաստանի եւ Արցախի պաշտպանության նախարարներն այցելել են բանակային առաջնագծի մի շարք մարտական հենակետեր։ Քննարկվել են համահայկական խաղերի նախապատրաստման հետ կապված հարցեր։ Ուրեկանի համայնքը 20 տարեկան է։ Եվրասիական տնտեսական միության Հայաստանի անդամակցելը կապ չունի Արցախյան հակամարտության հետ։ Մեծ Բրիտանիայի լորդերի պալատում քննարկվել է հայոց ցեղասպանության հարցը։ Բաքուն անհյուրընկալ գտնվեց Հայաստանի պատվիրակության նկատմամբ։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Նվերներ ու դրամական պարգևներ են հանձնվել դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլում մրցանակային տեղեր գրաված մասնակիցներին, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր հանդիպում է ունեցել 2014-2015 ուսումնական տարվա դպրոցականների Արարակայական Օլիմպիադայի Հայաստանի Հանրապետության եզրափակիչ փուլում մրցանակային տեղեր գրաված ու գովասանագրերի արժանացած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մասնակիցների ու Արցախի պետական համալսարանը գերազանցության դիպլոմով ավարտած մի խումբ ուսանողների հետ։ Նախագահն արժեքավոր նվերներ եւ դրամական պարգևներ է հանձնել աշակերտներին ու շրջանավարտներին եւ հանդես եկել ողջույնի խոսքով։ Սիրելի աշակերտներ, շրջանավարտներ, հարգարժան ուսուցիչներ, հարգելի ներկայացնես։ Այսօր մենք ներկա եղանք ձեզնից յուրաքանչյուրի կյանքում մի կարևոր իրադարձության։ Արդեն ձևավորված ավանդույթի համաձայն ամեն տարի այս դահլիճում հանդիպում ենք ունենում դպրոցականների առարգայական օլիմպիադաների Հայաստանի Հանրապետության եզրափակիչ փուլում մրցանակային տեղեր գրաված ու գոհասանագրերի արժանացած աշակերտների եւ նրանց ուսուցիչների հետ Հանդիսավոր պայմաններում դիմողներ հասնում Արցախի պետական համալսարանը դերազանցության ավարտած ուսանողների։ Ես իսկապես շնորհավորում եմ բոլորիդ ձեր կյանքում առաջին մեծ հաջողությունների կապակցությամբ, որոնք ուրախացնում ու ողջևորում են ինչպես ձեր ծնողներին, հարազատներին ու ուսուցիչներին, այնպես էլ մեզ բոլորիս։ Պետությունը շահագրգռված լինելով կրթված ու բազմակողմանի զարգացած ծերուն դաստիարակի գործում Գիտակցելով, որ ապագան կախված է նրանից, թե ինչ դասերակցություն եւ կրթություն կստանա երիտասարդությունը, անում է հնարավոր այս ոլորտում արկա խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։ Քաշաթաղի շրջանի Վարդուտի միջնակարգ դպրոցից հայոց լեզվի առարկայական օլիմպիադայի եզրափակիչ փուլում գովասանագրի արժանացած Անի Վարդանյանը կարևորում է ցանկացած աշակերտի ինքնակրթության գործոնն ու ցանկանում է իր մասնագիտությամբ նպաստել հայրենիքի զարգացմանը։ Ցանկանում եմ դառնալ ծրագրավորող, որպեսզի կարողանամ իմ օգուտը տալ իմ երկրին։ Ես ուզում եմ դառնալ որակյալ ծրագրավորող եւ լինել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության այն ծրագրավորողներից մեկը, ով կարողանա հաղթել միջազգային տեղեկատվական պատերազմը։ Մեզ պետք են մասնագետներ, որոնք օժտված լինելով ժամանակակից գիտելիքներով ու փորձով իրենց ներդրումը ունենան մեր պետության զարգացման գործում, ասել է երկրի ղեկավարը Աննա Ղուկասյան այսօր։ Նախագահ Բակո Սահակյանը հունիսի 17-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանին եւ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետի տեղակալ Մովսես Հակոբյանին։ Հանդիպանը, որին մասնակցում էր Արցախի Պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանը, քննարկվել են բանակաշինությանը եւ այդ ոլորտում երկու հայկական պետությունների համագործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Հայկական երկու հանրապետությունների ռազմական փոխհամագործակցության ծրագրի շրջանակում աշխատանքային այցով Արցախում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը Արցախի իր նորանշանակ պաշտոնակից գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանի եւ գեներալ լեյտենանտ Մովսես Հակոբյանի օգնությամբ Հունիսի 17-ին այցելել է բանակային առաջնագծի արևելյան ուղությամբ տեղակայված մի շարք մարտական հենակետեր։ Պաշտպանության նախարարը ցանոթացել է մարտական հերթապահության ընթացքին, մարտական հենակետերի պաշտպանական ներուժի մեծացման ուղությամբ վերջին շրջանում իրականացված աշխատանքներին շփվել մարտական հերթապահություն կրող անձնակազմի հետ։ Առաջնագից կատարած այցի ընթացքում հայկական երկու հանրապետությունների պաշտպանության նախարարները ներկա հրամկազմին մարտական հերթապահության հետագա կատարելագործման վերաբերյալ տվել են մի շարք ցուցումներ եւ հանձնարարականներ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք հրավիրել է խորհրդակցություն համահայկական ամառային 6-րդ խաղերի կազմ կոմիտեի անդամների մասնակցությամբ։ Քննարկվել են օգոստոսի 2-ին մեկնարկող համահայկական խաղերի նախապատրաստական կազմակերպչական աշխատանքների ընթացքը եւ միջև խաղերի բացումն իրականացվելիք աշխատանքները։ Հայաստանի Հանրապետության Վերահսկիչ պալատի նախագահ Համահայկական խաղերի համաշխարհային կոմիտեի նախագահ Կազմ կոմիտեի նախագահ Իշխան Զաքարյանը զեկուցել է, որ խաղերի հանդիսավոր բացումը կատարվելու է Երևանի Հանրապետական մարզադաշտում, իսկ փակումը օգոստոսի 13-ին Թատերական հրապարակում։ Միասնություն սպորտով կարգախոսի ներքո խաղերն անցկացվելու են Երևանում, Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում, Գյումրիում, Վանաձորում, Աբովյանում, Արտաշատում։ Համահայկական խաղերին ըստ կանոնադրության մասնակցում են քաղաքների հավաքական թիմերը։ Գազկոմիտեի նախագահը ներկայացրել է խաղերի ծրագրում ընդգրկված մարզաձևերը, այդ մարզաձևերից յուրաքանչյուրի մասով մինչև այժմ ստացված հայտերը, նաև հայտ ներկայացրած քաղաքների եւ մասնակիցների թիվը, որոնք կամփոփվեն հայտերի ընդունման վերջնաժամկետից սույն թվականի հուլիսի 15-ից հետո։ Խորհրդակցության մասնակիցներին ներկայացվել է նաև համայկական խաղերի տարեգրությունը սկսած 1999 թվականից մարզակառույցների վիճակը, տարբեր նախարարությունների եւ գերատեսչությունների մասով ծրագրված աշխատանքները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն ընդգծել է համայկական խաղերը բարձր մակարդակով անցկացնելու կարևորությունը եւ տվել համապատասխան հանձնարարականներ, շեշտելով, որ համահայկական 6-րդ խաղերն անցկացվում են հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում եւ պահանջում են բոլոր պետական մարմիններից ու միջոցառման պատասխանատուներից առավելագույն ջանքեր այն պատշաճ կազմակերպելու եւ անցկացնելու համար։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Քաշաթաղի շրջանի օրեկան համայնքը 20 տարեկան է, 43 տուն, 157 բնակիչ։ 5 տարի այստեղ գործել է Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամը, ում ֆինանսավորմամբ էլ շատ ծրագրեր են կյանքի կոչվել։ Անասնապահության զարգացում, նորագիների հիմնադրում, բնակելի տների կառուցում։ Մարդկանց ծածկ ունենալու հարցում ուրեկանցներին աջակցելու աջակցում է պետությունը, նրանց տրամադրելով շինանյութ։ 13 ընտանիք արդեն վերանորոգել են տները, 26 ընտանիք էլ շինանյութերի հայտ է ներկայացրել։ Պետության ֆինանսավորմամբ վերանորոգվել է դպրոցական շենքը, ուր գործում է նաև գյուղապետարանն ու բուժկետը։ Ըստ համայնքի ղեկավար Գարիկ Մարտիրոսյանի 214 հեկտար վարելահողից 130 հեկտարի վրա անցյալ տարի կատարվել է աշնանացան, այս տարի 20 հեկտարի վրա գարնանացան։ Նրա խոսքով այստեղ աշխատատեղերի պակաս, պակասի խնդիր հիմնականում չկա։ Բնակչության մոտ 60%-ը աշխատում են դպրոցում, շեշփրկարարականում, միլիցիայությունում, պայմանագրային, զինծառայողներ, յուղապետարան, էլեկտրոցանց, ջրային տնտեսություն։ Օրեկանում հիմնախնդիրներն են գյուղն արտաքին աշխարհին կապող ճանապարհը, փողոցների լուսավորությունը, ավերված տների վերականգնումը խմելու ջրով ապահովելը։ Հատեսված է այս տարի փողոցային լուսավորության ծախսերը ընթացիկում կկառուցվի։ Խմելու ջրի խնդիրը մեր ընդհանուր ջրհորներ են, բայց լավ կլիներ, եթե Բաշարատից ամուտեղից իջեցվեր 250 դույմով խմելու ջուր, որ կարող էին ապաշխել 5-6 համայնքների, որոնք որ ամբողջությամբ ինքնահոս ջրով կարող էին ապահովված լինել չօգտվելով այդ ջրհորներից։ Որոքման ջրի համար ջրային տնտեսության աշխատանքներից շատ գոհ ենք, ստեղծված օրվանից այս հայմանքը որոշման ջրի խնդիր չի ունեցել ու կարծում եմ չի ունենա։ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցելը ոչ մի կապ չունի Ղարաբաղյան հակամարտության հետ։ Այս մասին հունիսի 18-ին Երևանում ՆԱՏՕ-ի խորհրդանական վեաժողովի սեմինարի ժամանակ հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, պատասխանելով պատվիրակներից մեկի այն հարցին, թե Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալուց հետո Ղարաբաղյան հակամարտության մեջ որևէ տեղաշարժ կա թե ոչ։ Ալբանյանի խոսքով Երևանը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահաների հետ շարունակում է ջանքեր գործադրել Ղարաբաղյան հարցի խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ Վերջին օրերին շփման գծում իրավիճակը դեռևս հանգիստ է։ Փորձագետները դա կապում են Բաքվում ընթացող եվրոպական խաղերի հետ, սակայն նշաններ կան, որ Ադրբեջանը չի հրաժարվել իր սադրիչ քաղաքականությունից, նշեց Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը։ Ադրբեջանի կառավարությունն абսուրդի հասնող իր հակահայ քարոշությունը տարածեց նաև երեխաների վրա եւ ապակառուցողական քայլերով թույլ տվեց մեր աշակերտներին մասնակցել քիմիայի միջազգային օլիմպիադային։ Այս մասին նշել է Հայաստանի կրթության եւ գիտության նախարարի մամուլի քարտուղար Զոհրաբ Եգանյանը, արձագանքելով նախարար Արմեն Աշոտյանի հայտարարությանը Ադրբեջանի կրթության նախարար Միքայել Ջաբարովի պարզաբանմանը։ Զորապ Եգանյանն իր խոսքում նշել է. Անվտանգության երաշխիքներ չտրվելու պատճառով Բաքվում կայանալի քիմիայի 47-րդ միջազգային օլիմպիադային հայ աշակերտների չմասնակցելու վերաբերյալ նախարար Արմեն Աշոտյանի հայտարարություն հայտարարությանն ի պատասխան Ադրբեջանի կրթության նախարար Միքայել Ջաբարովի պարզաբանումը մեղմ ասած տարակուսանք եւ զարմանք է առաջացնում։ Դուք լսում եք լուրեր։ Մեծ Բրիտանիայի Լորդերի պալատում հունիսի 16-ին քննարկվել է հայոց ցեղասպանության հարցը։ Բրիտանիայի խորհրդանի պաշտոնական կայքում նշվում է, որ հարցը բարձրացրել է բարոնի Քերոլայն Քոքսը, հարցնելով թե արդյոք Բրիտանիան պատրաստվում է 1915 թվականին հայերի, հույների եւ ասորիների սպանությունները ճանաչել որպես ցեղասպանություն։ Հարցին ի պատասխան Քորթաունի կոմս Ջեյմս Ստոփորդը հայտնել է, որ իրենք ճանաչում են 20-րդ դարաշրջանին Օսմանյան կայսրությունում հայ ժողովրդի եւ այլ խմբերի սարսափելի տարապանքները։ Հիշելով ու հարգելով անցյալի զոհերին, մենք հավատում ենք, որ Բրիտանիայի առաջնահերթությունը պետք է լինի Թուրքիայի եւ Հայաստանի ժողովուրդներին ու կառավարություններին օգնելը, որ เป զի միասին առերեսվեն համատեղ պատմությանը, ասել են։ Ի պատասխան բարոնուհի Քոքսը հիշեցրել է, որ աշխարհի ավելի քան 20 երկիր, այդ թվում Ֆրանսիան, Կանադան, Լեհաստանը, Չիլին ու Ավստրիան, ճանաչել է 1.5 միլիոն հայերի, հույների ու ասորիների զանգվածային սպանությունները։ Նաև հիշեցրել է Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսի հայտարարությունը հայոց ցեղասպանության մասին ու հարցրել. Մեծ Բրիտանիայի տեսակետն այդ հարցում չի փոխվելու։ Քննարկման ընթացքում Լորդերի պալատի ներկայացուցիչներն անդրադարձել են նաև հայ-թուրքական հարաբերություններին, հետաքրքրվել թե միացյալ թակավորությունն այժմ ինչ քայլեր է ձեռնարկում այդ հարաբերությունների կարգավորման համար։ Կարևորվել է Թուրքիայի հունիսի 7-ին կայացած խորհրդանական ընտրությունների արդյունքում խորհրդարանում հայկական ցակմամբ ներկայացուցիչների արկայությունը։ Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքուն եվրոպական խաղերի ժամանակ անհյուրընկալ գտնվեց հարևան Հայաստանի պատվիրակության նկատմամբ։ Տեղական երկրպագուները տրիբունալներից մեծ ճնշում էին գործադրում հայ մարզիկների վրա, գրում է գերմանական պարբերականը։ Մրցումների մեկնարկին գորգ դուրս եկած հայ ըմբիշ Ռոման Ամոյանի արչև խնդիրը բավականին པարզ էր՝ հաղթել ադրբեջանցի մարզիկին եւ բրոնզե մեդալ նվաճել։ Իրականում Ամոյանի իսկական հակառակորդը Հեյդար Ալիևի անվան մարզադաշտում հավաքված ադրբեջանցի հանդիսատեսն էր, որը սուլոսներով եւ աղմուկով իր դժգոհ վերաբերմունքներ հայտնում հարևան ազգի ըմբիշի նկատմամբ։ Նրանք չանդարտվեցին անգամ այն ժամանակ, երբ Ամոյանը վնասված ստացավ եւ մարտը ընդհատվեց։ Հայի արյուն թափվեց ադրբեջանական հողի վրա։ Այսպես էր վերնագրել հաջորդ օրը տեղական թերթերից մեկն իր հոդվածը, գրում է Պարբերականը։ Երբ միջազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Թոմաս Բախը խոսում էր սպորտի ազգերը միավորող ուժ լինելու մասին եւ ասում, որ դրա վառ օրինակը Բաքվի խաղերն են, որտեղ չնայած տասնամյակներ շարունակվող Ղարաբաղյան հակամարտությանը հայկական կողմը հանդես է գալիս ադրբեջանական կողմի հետ միասին, նա մոռացել էր նշել, որ ադրբեջանցի հանդիսատեսը աչքով աչք չունի տեսնելու 25 հոգուց կազմված հայկական պատվիրակությանը։ Անկամ բավական ջերմ կազմակերպած բացման արարողության ժամանակ միայն պաշտոնական անձանցից բաղկացած հայկական 7 հոկանոց պատվիրակությանը դիմավորեցին սուլոսներով եւ այն անհարգալից վերաբերմունքը, որ նրանք ցուցաբերեցին, նկատել էին անգամ խաղերի ներկա միջազգային հյուրերը։ Իրականում միգուցե սա ինչ-որ քայլ էր, որպեսզի երկու երկրները իրար ընդառաջ քայլ կատարեն, սակայն սպորտում ազնի վերաբերմունքի համար պահ դեռևս չի հասունացել։ Եզրափակում է թերթը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն, երեկոյան ժամերին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 5-ից 10-ը, ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 17-ից 20, ցերեկը 28-ից 33 աստիճան տաքություն։